Joga esse beat no peito do H que nós bota pra frente. Joga esse som, põe no alto-falante, nós bota pra frente. Joga lá, deixa vir, quer sentar, vem em mim. Joga as bandidas no particular que nós bota sem dó e só gosta das quentes. Então joga esse beat no peito do H que nós bota pra frente. Joga esse som, põe no alto-falante, nós bota pra frente. Joga lá, deixa vir quer sentar Vem em mim, joga esse beat no peito da H, quem levanta senta ah, Hein, bica três noite virado, com as doidas do lado Fazendo fumaça dentro da naveira, apesar que a vela é sonho de consumo Eu jogo só de realização Água parada da dengue, você corre com nós, você corre da gente. Que é uma na agulha e o resto no pente. Esse eu fiz pra brincar só de improvisação. Beat, olha, é, tá com aquele papo que tá marcando o bico. Ah, trap eu só canto por hobby. Meu bagulho é cantar funk, ó, oh, ó. Oh, vi que mulher, já não é de hoje que cê pausa nos meninos. Ah, sabe que nós vale ouro, muito mais que diamante, muito mais que diamante. no peito, cravejada no pescoço, finalizando nos trabalhos com semi mil motivo pra comemorar. achando pro ar. Já é que essa porra é muito ruim dessa família Johnny Walker Bota as caixas pra falar que eu tô de volta ah, Pra quem pensou que era o meu fim Vai esperar até cansar que a resposta Vai, vem das melhores, não vem de mim Pensou que eu tava bonitinho de água Bibi, já ligou pra Vivi Que tá esperando a Mari encostar com a Fabi Bateu no meu piriri pra não convidar xixi Que nunca vai ser Mary que as que nasceu Jequiti Então joga essa buceta na minha reta Vê se não me testa. Sinto muito, mas vou ter que te avisar que tu mexeu com o cara errado, mas com a piroca certa. Deixa essas loucas te desvirtuar. Joga pro pai que eu mato com carinho. Se quiser graça, eu vou bagunçar e vou mostrar que nessa porra quem comanda é o que tinham. Ela é bipolar, né? Uma hora é da bagunça e outra hora ela para e fica mansa. Se faz de louco, se faz de santo. Toma dose, bate a brisa e já sabia que vira janta. Liga o FaceTime pra fazer uma pergunta. Uma hora tá recatada e outra hora bandida que eu te mostro a direção. Eu mato toda a sua vontade e pago sua ambição. Então joga essa boceta na marreta que o papai pega e maceta, então vê se não me testa. Sinto muito, mas vou ter que te avisar que tu mexeu com o cara errado, mas com uma piroca certa. Ei, joga essa buceta na minha reta. Vê se não me testa. Sinto muito, mas vou ter que te avisar que tu mexeu com o cara errado, mas com uma piroca certa. Joga essa buceta na minha reta. Vê se não me testa. Se muito mais, vou ter que te avisar que tu mexeu com um cara errado, mas com uma piroca é é certa. Tô aprendendo a superar meus medos. Cair tá pra cima do problema, matar tá no peito. Sei que o tempo é doloroso, mas pra caminhar é preciso foco, não ter medo. Tô fé no pai, peço proteção, joelho no chão. Que Deus me guarde nessa louca vida. Louca vida de ladrão. Vou deitar meu foguete na curva, segura forte, lá vem a viatura. Tô sem cap e sem habilita, mas tô com sorte é fuga na polícia. Hoje eu tô curtindo a vida, na favela é só alegria. Os menor comemora mais uma vitória sofrida. Hoje eu tô curtindo a vida, na favela é só alegria. Os menor comemora mais uma vitória sofrida. Tô curtindo a vida. sonhar. Um menino diferenciado, nunca tive nada, hoje eu quero tudo. Uh, e que fique de aprendizado. Olha a favela, como é que tá? Uh, achando que nada é possível, tô pra provar que eu vim de lá. Uh, bota fé porque Deus é incrível. Confesso que eu já caí nessa vida, louca que tirou vários da terra. Mas o que CM, se foi beat que me mostrou quem eu era. E se parar pra pensar, né? Quem diria? O menor da correria. Conta a placa hoje em dia sem assim, atrasar de ninguém. Oh, pra full metal, pode falar mal. Nem sem bandoleira, mas eu tô no meu quintal. Pra ser manual, prático manual. Cash dentro do carro, cê explode, saber. bem. Full metal, pode falar mal. Nem sem bandoleira, mas eu tô no meu quintal. Pra ser manual manual, cash dentro do carro, cê explode passadão. Já gastei sola, mas hoje a sola do meu 12 mola nem sai do lugar. Acostumado com esse movimento que faz quando eu acelero minha vila. Ela me tirou de duro, né? Engraçado, né? Hoje ela quer me dar. Pede pra mim jogar dentro, vou quer se aposentar. Achar que eu sou Neymar e eu, fica artilheiro, mato no peito. Toda a responsa de sair da lama. Trouxe nos versos, mas verdadeiro. Tudo que eu almejo desde criança Pra mostrar pros menorzinhos do gueto Que de onde eu vim desiste esperança É escolher entre a peça e o fone parto é só botar na balança Então vai, as consequências da vida Que surge de acordo com a sua caminhada Tem que manter o pé no chão Pra não virar chacota na sua quebrada não dá ouvido para aqueles que dizem que você nunca vai ter nada. Sente e assiste a vitória de mais que os bicos desacreditavam.